Perfil, Brutang 44, MC Xamã, As Costas do Cristo, Acredito nos Sonhos, 1 um Quilo, Cartão MCs. Ah. E aí? De porrada nós top, então corre que lá vem o Robocop Dando tiro pra caralho, dá trabalho pra matar até Hancock me ofereceram um cheque com arma, maconha e rap, Bangkok, Ziota, Mac, Roller, Gama 77, varejo, Mac, Red, cachorro, paga barato, mija no toalete, eu fiz a barba com gilete, na rima, botei malote, tô carrila do falete, largo boca, fica forte, é o ronco do coiote, Jack, fuja do inferno, leve seu caderno, tome o esquimono, compra um terno, ligue pro ponto, socorro, mate alguém de ferro, Crianças vou até o morro, morra como simples cidadão moderno, hoje eu tô fedendo a ouro, tenho uns speed, raro, pistolão de couro pisadão no peito, pique couro, dário, tá chão de saio, barro do meu sangue, sangue do meu bairro, nela eu entro e saio, porra, quando eu caio, nela eu entro e saio, porra, quando eu caio, quando eu caio, Polícia vem aí, caralho. Polícia vem aí. Mas quando se divertem com o trabalho. Meu bonde, por exemplo, fuma um joga baralho. É sempre conta tempo, ninguém faz aniversário. Passa bolso otário, tu é machinho, lutero, tu idolatra clério. Eu já tô chapadinho. Poeta no faro, meu bambino é vero. Céu com quero, quero e um flow de amendoim. Se mexer, disparo. E se quiser, te espere. Começar do zero e refazer seu fim. Vou comprar um camaro, trocar no chinelo. E se eu prolifero, o céu tá azulzinho. Meu rato é o Rantaro, meu é o Jack Sparrow. Sou o Kilo Cartel, super saiyajin. Nunca desmereço, mela cheio de sonho. Nunca desmereço, menor cheio de sonho. Nunca desmereço, menor cheio de sonho. Nunca desmereço. Mão na cabeça, o filho da puta vem falando cana, cama na minha cara, o tiro bem dado daquilo no saro. Eu falei, doutor, que é isso? Eu faço rap aqui, rap é compromisso marcado, se me libera, senão vou chegar atrasado no meu. Pique favela na rima, menor bolado, descrito, comer é meu suspeito, colho vermelho, sujeito, mal encarado, largado, sentenciado, marginal, sem ser julgado, moleque. Cadê o pé? Tapa na cara só pra ver se tá ligado. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo um baseado. Profissão rimador. Na carteira de trabalho, doutor. Tá estampada a cara do culpado. Meio chapado de camisa larga. Bermuda card, estereotipado. Maluco, beleza. Só menor pureza. Lado a lado pros corre qualificado. Mano, pisa no meu carro. Compadre, curva, velho, rádio. Roda de freestyle, covarde. Não pisa. Nego sua camisa com bicho colado na rima na brisa. Minha atura, minha rima fura. Colete, puxa teu tapete. antes tu puxa algo da cintura. desmereço meu achado, sou Cartel, ah, ah, salve geral. Kill.